Mementuko Brasileko bide hartuko dugu, izan dira inbat eh, kalapita, ikusi duzu azken egunetan, eh, prentsa, nazioarteko prentsan, agertu baita autobus txartelen presioi gore bat eh, litzateke, era eh, arazoa, bada arazo lagiago bat ala ere. Hortaz, hitz egiteko gurekin dugu, Estebor Mazabal, eh, Sao Paulon, zuzenean, eh, egunon zuri Estebe, eta eh, lehenik, berroa, egiten da, badala apaltze bat mobilizazioetan, eskuineko taldeak sartu baitira, eta hien erribe indikazioak eraman baitira dituzte horren inguruan behar bat zerbait egiteko? E, nas, nasketa hundie dago, e, eh, errebindika ez duetan nasketa hundie dago. E, lehenengo azizan, guzti azizan, e, e, garraio en, e, balioa jaisteko hori zantzan azierako movimendu ez. Hori da, hogei gealetaz... Ba, hogei zentabo. Zentabotaz, igo zela presio. Ba, hori zantzan pixka bat, e, txantxana ez. Karo, gero, horrek eh, askatu zon indar bat eh, ba hori de, ba, azkeneko bi egonda hori ba horren inguruan egiten ziren manifestazio baino gero claro elkartzen zan jendea ba bakoitzak bere errebindikazioak egiten zituen ez eta ah. errebindikazioen tartean danetik ikusten zan baino ja dira jendeei pizka bat bilatzen eh, e, rebindikazio zehatzagoak. ez hemen San Paulon bihar dago, hor dago politikari bat, zomatu egin dena, e, e, giza eskubideko komisio batean dagona, eta e, homoseksualentzako e, tratamentu bat proposatu du, eta horrela tipoa da oso Ai. eskubi ez. Torren aurka dago hori, elkarte, elkarteratze bat bihar. Eh, beste toki batzutan beste rebindikazio geiten ari dira ez. Eta Dilma egin duen proposamena, bueno, hain ba, dira diskusio politiko eta nik galdu egin ez pizka bat gaur entzun ba, referenduna bezala aurkeztu zuen, bueno, orain referenduna ezin omendu egin edo ta plebizitio bat izango dala ezakitzen, teknikok teknikoki desberintasune, bueno, bai mintza dira politikoki dira gauza mugitzen, ez? Eta hori oso interesgarri da, bat, eta, bueno, rezibitu ditu hor, eh, bueno, ba, MST-koak gaur, indioak, atzo pase libreko jendea, alde hortatio, bueno, ni harri kurgarre da ez, eh, jarrera hori ez, no? Europa nik dugu, Espainien e, eh, rajoik etzuen M15-ko jendeik ez da rezibitu horrein, ez, eta Turkian, ba, gutxigo ez, ba, eme mintzeta horrei erantzun bat ematen, da mintzet bideratzen ez, ez egon egon ez hori ez, bat eta bideratzen ez. Hori da, oso positiboa ez. Manifestazioak guztu egin dira, baina normala zan baita ez, ezke berro mila personako manifestazioak eta eta pixka egin dira, eta orai hori, biharrako dago hundi bat, hemen San Paulon, peso, pesaten da hundi izango dala, hemen San Paulon beste momentu bat, periferia, eh, da, kanpokaldeko auzogune pobreetako jendea, pobreagoa, oso, eh? eh? baita antolatzen hasi da, ez da gaur, ba, hor, bost manifestazio gondira, eta e, bueno, hori momentu berri bada, orain arte hori ketxien oska asko iztetzen eta mintzeta saltzen nahi da jende hori baita. Beraz, momentu oso interesgarria Brasilien. <laughs> Erran dugu, ala ere zela garraio historio baten gatik, hor prezio altxatu zutela, iduriz egin dutela leku zonbait zuetan, eta ari direla reforma txikiak egiten garraio garraioen inguruan, baina ere bada arazo lagiago bat eh, Brasilen da jendearen eh, bizi, bizi maila eta eh, erabiltzen diren milioiak abidez hor munduko eh, futbol kopa antolatzeko eta eta ere bai eh, joko olimpinko entzat, hori ere bai salatu da, hor bertan, eta korruptioa. Ba, gertatzen dena, no, nik izak, nire oner ikuspegi pertsona da baita ez, azkeneko amar urteetan Brasile izuarezko salto kualitatibo eman du ez, ekonomialetio sozialki danea ez. Hori izugarri nabarmendu na nik 16 urte da 17 hemen eta azkeneko 10 urteetan egondan aldaketa izugarri izan da. Eh, claro, horren e, horren evoluzio natural bat bezala da orain jendea, ez da asetzen eh eh hori ez e, ba bueno, e, hemen e, hontan ez daukago asfaltorik eta E, asfalto xar bajareko deguta get litu lasarik, ez, ez orain jendeak gehiago nahi do normala da bezala ez, eta ka, kuestionatzen hasten dira gauza asko, eta jendea ez da horren errezten gainatzen, orain dela hogei urten gainatzen zan bezala, hori jokuri asko era manda brazilen, eta karo, jendea kuestionatzen hasi da, bueno, ba, korrupzio kasoak, eta karo, mund, munduko txapelketa, eta olimpiadak, eta bueno, eta hor, hor e, eh, mugitxu izan diren baloreek eta diru kopurua izugarri horiek, ba, klaro, eh, kuestionatzen ari dira asko, ez, jende kuestionatzen ari gara, ez, zergatik diru hortako badago diru eta beste gauza batzutako ez dago diru, enola da hori gauza, ez. Eta, gara, eta korrupzio kasoak, ba, baita, ez, e, ba, gara ibaten isindu egin ziren, baina orain, bueno, e, gertatzen direnak, irtetzen dira, eta kaso asko, ba, geritxu dira, oiz, ba, zigorri gabe, eta honun, karo, da beste gertatzen da horrekin, eta et, kuestionamentu bat, ez, hori da pixka bat nik eta aldatu dana ez egoera, ba, e, hori ba, evoluzio normal horren barnean ba ez eh, jendeak gehiago eta gehiago kuestionatzen gauzak ez eta kale hartzen ez jende esan da erraldoia esnatu da ez e, kalean entzuten zan, entzuten zan e, e, garrasitako bazan akordo da ez e, herria esnatu eginda ez eta hori da pixka bat e, imagina ez ikusten dana ez herria esnatu eginda ah, eta Dilma Josef beraz eh, lehendakaria Brasileko lehendakaria horretarazten dugu berak uste duzu be, utziko, utziko dituela, beraz, pausoak entzina eh, egiten, hobekuntzak zen direla gajaioetan, adibide gisa, eta gero horoko gean? Ba, berak egin duen proposaketan, proposaketa batzuek zehatzak dira, adibidez, garraio alderdian, ba, bueno, e, e, zerga batzuek dituztela, eta e, hori azaldu dute, e, zer gehiago badaude hor e, puntu ba hori e, reforma politikoa, e, korrupzioaren aurkako e, ba hori balege zorrotzagoak e, gizart ezean e, osasunean baita bueno ba e, di, diru gehiago e, jarreko dutela alerta baina pro, proiektu guzti horiek alde batetio e, bueno ba Dilma lidergo bat badauka baino gauza asko ez dago be, gobernu federalaren esku eh, dago gobernu estatuela eta gobernu eta gero eh, alkateen esku dago orduan gara movimentu politiko izugarri handia da ez claro eh, nik uste Dilma Kartudon lider lidergo hori oso oso garrantzitsu da eh, claro beak egin proposamen horien ba, oso orokorrak dira ez gero horik zehazki nola nola lortuko dan hori eh, bideratzea ba, bueno, hori, hori da joku ez Zatik, eh, bueno, gauza, eh, azaldu ditu den gauza askotako, ja, bazeu den proiektu haude gaurretio. Baina, gara, proiektu asko daude, hor, hor daude, baina, geldi daude. Zergatik geldi daude, bueno, ba, po, interes politikoa, korrupzioa, bat da bestea ez. Eta, bueno, honen guztionekin, ba, hori ematen ba, mugitzen ari dala ez, eh, eta hori da momentu interesgarria, ez? Eta presio horren aurka, bueno, presio horren mozter bat egin barren da, hori reakzionatu barren dala, ezin zezarra gelitxu ezer egin gabe presio guzti horrean. Eta gero, bueno, zuk egin dezun komentario, eta torren urtean hemen elekzioak dira, 2000 eta manoen elekzioa dozkagu. Eta, klaro, hor sartzen da, ja beste mugimendu politiko batzuk, eta zenek eh, eh, ze interes dauden, ba, momentu guzti honei, ba, hori, probetxu bat ateratzeko baita, ez da, hori zuk esatzen zuna, bueno, eskubiko partiduek, eta, ba, bai, eskubiko partiduek, ari dira eh, beren, beren zeak bilatzen kritikak emendik eta bestetio eh, egunkarietan egiten ari zaion, bueno, nola, nola eramaten ari dan informazio guzti hori oso, oso da, ez, hasiera lehenengo manifestat dien ondoren, eh, ziren bandalo batzuk eta e, terroristak, ez, zela, eta bapatean hori dana diskurso guzti aldatu da, eta orain, bueno, da, e, herriaren hitza eta demokrazia ezaki zer, baina beti e, gauza zehatzik e, azaltzen ez diren bitartean, claro. Este behar mazabal, ben mil eskerren itz. <laughs> Guri, bueno, guri galdera jantzutagatik. Bale, ba, eskerrak eta, bueno, e, jarraitu begiratzen Brasili oso, ez da gitzor imagina ematen ari dan, ez, baina jarraitzen du izaten e, toki oso berezi, eta orain asko ze bereziagoa, ez, e, e ni hemen urte asko eta balzat, eta benetan momentu historikoa bezala ikusten naiz, eta gauzak, bar, obet, obetzeko aukera batekin bezala. Ba, ongi, ba, mil esker, eta be vale. zuri, brando da. Bale, ba, bueno, nahi dezuen arte. Bai, irestak aio. Aio.